dvije komada leda. Polupaše se vodila, porazbija se šofer sajbe, porazbijaše se stakla na kućama, pokuta se krovovi, oni oništeni poljoprivredni usjevi. Sve je to moć i sila onoga koji nas je stvorio i život u nas udahnuo. والخطوب مع الهوى والخطوب لقد خسرت شبابي كما خسرت حروبي Nije Adem nastao od majmuna, kao što to neki majmuni.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 Tužna i zabrinuta lica svakog pojedinca, nakon što su vidjeli strah, moć i silu od svevišnjeg Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala je poslao na nas jedno od svojih stvorenja. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je na nas poslao samo ovolike komade leda. Poslao je svevišnji Allah subhanahu wa ta'ala na nas nešto što je on stvorio. Polupaše se vozila, porazbija se šofer šajbe, porazbija se stakla na kućama, poputa se krovovi, oništeni poljoprivredni usjevi, sve je to moć i sila onoga koji nas je stvorio i život u nas udahnuo i naredio nam ja ejuhan nas u'budu rabbekum o ljudi robujte svome gospodaru ja ejuhan ladina amenu teku Allah ovi koji vjerujete bojte se Allaha uvjeri se svaki čovjek u moć i silu svoga gospodara uvjeri se i u to nimalo ne posumnja. I onaj ko nikada ne kaže la ilaha illa Allah u tom momentu kaže Bože sačuvaj nas. Sačuvaj nas gospodaru naš kad smo u teškim momentima, a kada smo u lijepom i ugodnom životu, onda se svoga gospodara i ne treba baš toliko sjećati Kako to neki misle i kako to neki i radi o čovječ, tvoj gospodar, poslao ti je još jednu opomenu. Ne bili se opametio i pouku primio. Zamisli, tvoj gospodar te nije uništio. Ostavio te ponovo u životu da njemu robuješ. Zamisli, cijenjeni brate, da je Allah subhanahu wa ta'ala izbrisao ove prostore sa lica zemlje. Je li to on bio moćan? Jeste. Naš gospodar je moćan naš gospodar poslao zastrašujući vjetar. Tajfun koji hoda od zemlje do zemlje i ostavlja na hiljade ljudi bez krovova nad glavom. Biva uzrokom desetinama žrtava. To je naš gospodar poslao. U našoj susjednoj zemlji Allah subhanahu wa ta'ala je dao drugu vrstu kazne, a to su požari. Pa provedoše ljeto u gašenju požara. Opet u drugoj obližnjoj zemlji Allah subhanahu wa ta'ala poslao poplavu. U Turskoj nedavno Allah subhanahu wa ta'ala potresao zemlju. Pa odnijelo na desetine i desetine žrtava. I u ovoj našoj Bosni, nedaleko od Tesnja, u obližnjoj Zenici, Allah subhanahu wa ta'ala je zatro ljude sa lica zemlje utjerao ih je u zemlju. Nestali su sa lica zemlje, zemlja ih je progutala. To je moć našega gospodara. Utjerao ih je u zemlju, kao što je utjerao u zemlju Karuna sa njegovom kućom i njegovim pristalicama. Allah subhanahu wa ta'ala danas šalje samo opomene ljudima. Nemojmo zaboraviti da je naš gospodar uništio pokoljenja koja su živjela prije nas sa nekom od ovakvih vrsta kazni kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد Eto tako tvoj gospodar kažnjava kad kažnjava sela i gradove koji su nasilje činili on ih kažnjava zaista bolno i strašno kaže Ibn Ketir rahmetullahi alejhi Allah uzvišeni govori kao što smo uništili ove nasilničke narode, poslušaj cijenjeni brate, kao što smo uništili ove nasilničke narode koji su negirali naše poslanike, tako ćemo postupiti sa onima koji su im slični. Allah subhanahu wa ta'ala poslao nam je jednu veliku opomenu i ostavio nas je u životu, pa hoće li biti oni koji će se opametiti i pouku primiti? U dva sahiha se bilježi od Ebu Musa el Ešari radijallahu anhu. Da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao. Allah daje nasilniku određeni rok. Pa kada ga uzme, onda mu on ne može umaći. To što Allah subhanahu wa ta'ala nasilniku da da se on određeno vrijeme razbacuje na zemlji, da raskalačeno živi, da se sili i oli. To je sve do određenog roka ali kada ga Allah subhanahu wa ta'ala kazni onda mu u istinu ne može umaći kao što nije umakao ni faraon i njegove pristalice kao što nije umakao ni Lutov narod, kao što nije umakao ni Nuhov narod, niti ostala pokoljenja koja je Allah subhanahu wa ta'ala kaznio. Zatim je vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam proučio وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَ Eto tako gospodar tvoj kažnjava kad kažnjava sela i gradove koji su nasilje činili. Allah subhanahu wa ta'ala kazni Nuhov narod sveopštim potopom. Poslušaj, cijenjeni brate, šta je tvoj gospodar uradio i učinio sa Nuhovim narodom? Pošto je ovo što smo preživjeli, svježe, i vidjeli smo strah koji se uvukao u naša prsa, Vidjeli smo bljeda lica i prestravljene face. Pogledaj ovu vrstu kazne koju je Allah poslao na narod koji je živio i hodao po zemlji kao što i mi hodamo. Pa kaže, pa petahna ebelabe sema i bima munhamir. Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestano lila. To jest mnogo je lila iz nebesa. Wa fadjarna l-arda ujuna i učinili smo da iz zemlje izvori provru to jest na cijeloj zemlji su izvori provrili tako da kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala faltaqal ma pa se onda voda sva na jedno mjesto sakupila pa su se onda te vode vode iz nebesa i zemlje sastale zamislite ovu vrstu kazni tolika voda lije iz neba a onda Allah subhanahu wa ta'ala da da ona iz zemlje izvire i onda se te dvije vrste vode sastanu, onda nema brda gdje se može pobjeći. Onda nema načina da se čovjek spasi. Pa kaže Nuh alaihi salatu wassalam svome sinu koji ga poziva prihvati se islama. Odazovi se svome gospodaru pa nećeš doživjeti poniženje na dunjaluku. Pa kaže ja bunej jerkam ma'na wala tekum ma'al kafirin. O sinčiću moj, hajde ukrcaj se sa nama i ne budi sa narodom nevjernickim. Hajde odazovi se svome gospodaru privati islam. Pa se ukrcaj s nama u lađu. Ne ostani sa narodom nevjerničkim. Pa kaže, kale se avi ila djebelin jasimuni minal ma. Ja ću se popet na vrdo. Pogledajte kako, silnici opet osjećaju da oni imaju snage i moći iako su vidjeli da je počela dolaziti Allahova kazna Kale se avi ila djebelin jalsimuni min al ma ja ću se popet na brdo pa će me brdo zaštititi vode Kale la asim al jaum Anuh mu tada odgovori nema zaštitnika ovoga dana nema zaštitnika od kazne ovoga dana i neće biti pošteđen osim onaj. Neće Allahove kazne biti pošteđen osim onaj kome se on smilovao. Samo onaj kome se on smilovao koji je bio mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala mu se smilovao i spasio ga. Pa je onda jedan bal ili talas rastavio Nuha sa njegovim sinom. I to je bio kraj. Zamislite prizor voda iz zemlje, voda iz nebesa, i čovjek nema više izlaza. Nema čovjek više izlaza. Allah subhanahu wa ta'ala je na takav način kaznio Nuhov narod. Potopljen bi faraon sa svojim pristalicama. Kada je usao u vodu, Allah subhanahu wa ta'ala ga je kaznio potopom. A ko je bio faraon? Vela havla, vela kuvata illa billah. Svi faraoni ovoga ummeta, svi faraoni današnjice neka se osvrnu na slučaj faraona. Faraoni današnjice daleko su manji kada je u pitanju vlast i sila od faraona koji je živio vrijeme Musa. Šta je ovaj faraon u vrijeme Musa govorio? Ene rabbu kumul a'la. On im je govorio, ja sam vaš najveći gospodar. To je bio faraon u vrijeme Musa. Ima faraona i u današnje vrijeme koji govore slično tome. Ali neka pogledaju kako je završio faraon koji je živio vrijeme Musa. Allah subhanahu wa ta'ala ga ponizio, pa je bio potopljen u vodi. Voda ga utušla, nije mogao isplivat. Iako je znao dobro možda i plivat, ali nije mogao da ispliva. Jer od kazne, od strane Allaha subhanahu wa ta'ala se ne može spasiti osim onaj kome se on uzvisen i smiluje. A hladnim vjetrom u kome nije bilo nikakva dobra Allah subhanahu wa ta'ala uništi narod koji se zvao Ad koji je govorio, pogledajte sile, Pogledajte sile šta je čovjek. Men ešeddu minna kuva. Ma ima li iko jači i snažniji od nas? Ha? Je li danas ima ljudi koji ovo govori? Vidite koja sila bije iz njega. A Miski ne zna da je jednog dana plako i traži od majčice da ga nahrani. I ne zna da će možda drugog dana nositi sa sobom šćap i klecaće. Noge će mu se tres, a štapom neće moći da ostane na svojim nogama. To je čovjek to je onaj ko danas govori i cili se nad Allahom subhanahu wa ta'ala. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة A zar nisu znali da je Allah koji ih je stvorio jači od njih? Zar nisu znali da je Allah koji ih je stvorio jači od njih? فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا i mi posla smo protiv njih vjetar leden. On je jak, hladan, sa zastrašujućim zvukom. Zamislite, jak, hladan i još povrst svega toga sa zastrašujućim zvukom. Mi smo bili pošteđeni mnogih ovih sitnica. Ha, sitnica ili krupnih stvari, kako god bi ih definisali. Nije bilo toliko strašnog zvuka. Nije bio toliki vjetar. Ali uprko svemu tome, vidjeli smo moć našeg gospodara. Jer je naš gospodar poslao samo led A vidjet ćemo kako je naš gospodar kaznio neke narode gađajući ih kamenjem. Kamenjem. Sa pečenom glinom. Pa ih je Allah subhanahu wa ta'ala time i uništio. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم i u Adovom događaju je pouka kada na njih vjetar posla smo u kome nije bilo nikakva dobra. to jest vjetar koji sve uništava koji ne donosi apsolutno nikakvo dobro stoga i kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ma tadharu min shay'in atat alayhi illa ja'alathu karramin pored čega god je prošao ništa nije poštedio to jest ništa nije ostalo iza tog strašnog vjetra wala hawla wala quwwata illa billah mi danas to čak svojim očima možemo da vidimo jedan vid ovakve kazne Na televiziji smo mogli da vidimo šta uradi samo jedan vjetar koji naiđe na neko područje. Ostavi pustoš iza sebe. Uništi jedan dio naroda, a drugi dio naroda ostane u životu da može pripovjedati i prenijeti svome narodu. Kao što je i Ebraha preživio dok nije došao svome narodu u Jemen i rekao im kako ih je Allah kaznio pa je tek onda nakon toga njegovo srce puklo i tek nakon toga je bio usmrćen. Illa ja'alathu karramim. Sve je u gnjilež pretvorio. To jest sve su stvari bile uništene i sve je propalo. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. A 'ad je uništen vjetrom ledenim, silovitim. To jest vjetrom koji toko puše i koji je bušio i čupao njihova srca vera havla vera kuvvete illa billah. Vjetar koji je čupao i bušio njihova srca. Sa takvom vrstom kazne je bio kažnjen ad. Tenzi an nas ka anhum a'jaz nakhl munqa'ir qair. da ljude je dizao kao da su palmova tabla i iščupana. Vjetar bi nekog od nevjernika zgrabio i podigao ga u nebeske sfere i onda ga naglavačke bacao kada se više ne bi vidio sa zemlje onda bi bio bacan na zemlju tako da kada bi pao na zemlju njegova glava bi se odvojila od njegovog trupa i ležao bi na zemlji kao iščupano palmino stablo ovakvom vrstom kazni naš gospodar je kaznio jedno pokoljenje a strašnim glasom je kažen Femuz Lutov narod, Šuhajbov narod i stanovnici sela. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala fa akhadat humu sajhatu musbihin pa ih usvitanje strašan glas zadesi. U svitanje Legli ljudi lijepo lijepo zanoćili svi srećni a kada je zora svitala Allah subhanahu wa ta'ala je poslao svoju kaznu i bili su uništeni inna arsalna alejhim sayhatan vahidatan fakanu kehešimil muhtavir. I mi poslasmo na jedan jedini krik i oni postadoše poput zdrobljenog suhog lišća. Poput kakvog zdrobljenog suhog lišća? Šta rade ljudi kada se osuši bilje, kada se osuši lišće na njivi? Šta rade sa njim? Šta rade ljudi u pustinji kada se osuši lišće? Sakupe ga na jedno mjesto i zapali. Nakon Allahove kazne tako su ljudi ostali u takvom stanju. Kao suho lišće. Allah subhanahu wa ta'ala ih je tako kaznio. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala fa akadat humu sajhatu mušriqin. I njih je zadesio strašan glas kada je sunce izlazilo. Wa akadat illadina zalemu sajhatu fa asbahu fi dijarihim jatimin. A one koji su zlo činili, pogodio je užasan glas i oni su u zemlji svojoj mrtvi nepomični ostali in kanet illa sajhatan wahidatan fa idha hum khamidun samo bi se čuo jedan užasan krik i oni bi odjednom svi pomrli wala hawla wala quwwata illa billah samo jedan jedini krik i sva stvorenja koja su živa nestanu sa lica zemlje Allaha uzvišenog molim da nas sačuva svoje kazne da nas uputi na pravi put da budemo od onih koji će se odazvati njegovom pozivu a kulu kao lihada vas sa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أسراشا potres je stigao Semud i Šuajbov narod. Amunja je stigla Semud. A kako je bio kažnjen Lutov narod? Lutov narod je bio kažnjen jednom vrstom kazne gdje je Allah subhanahu wa ta'ala poslao meleka Džibrila. Pa je nekoliko mjesta ili sela u kojima su živjeli, u kojima je živio lutov narod iščupao iz zemlje podigao ih u nebeske sfere tako da su stanovnici nebesa čuli lavež pasa kako to prenosi muđahid i onda je Džibrilu bilo naređeno da poklopi sela fađa'alna alijaha safileha pa smo učinili da ono što je bilo gornje postane donje وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود إن أني كاو كيشو غرومين يؤد بيشنا بلاتا سبوستسمو Evo ga, jedna vrsta kazne gdje Allah žele šanuhu glinu, pečenu glinu, spuštao na te stanovnike i to je bila vrsta kazni koje je neprekidno sipalo. A kakvu je vrstu grijeha činio lutov narod? to su bili homoseksualci vela havla vela kuvvata illa billah i danas ova vrsta grijeha je ozakonjena u nekim evropskim podnavodnim znacima naprednim zemljama a to su toliko nazadne zemlje da su se vratili u prva stoljeća od početka čovječanstva jer je taj grijeh bio grijeh koji je zastupljen u vrijeme Lutovog naroda, a kada je Lut alejhi salatu ve selam živio. Pa su oni u današnje vrijeme govorili muslimanima vi ste nazadni vraćate se 1400 godina nazad. A oni se vraćaju nazad stoljećima, stoljećima, stoljećima i hiljadama godina. Ozakonivši ono što je onu vrstu grijeha koju su ljudi činili prije nekoliko hiljada godina. Allah subhanahu wa ta'ala je ovakvom vrstom kazne, pečenom glinom kaznio i vlasnike slona koji su htjeli da napakoste Ka'bi. Pa bi ptice donosile kamenje ili grumenje od pečene gline, svaka od njih bi nosila po tri grumena. Jedan u kljunu i dva u svojim kanđama. Pa bi gađali vlasnike slona kada bi god koji od njih bio pogođen u glavu, taj kamen bi izlazio od traga, a kada bi bio pogođen negdje drugdje, onda bi taj kamen izlazio naprijed, izlazio bi na drugu stranu. Wala hawla wala quwwata illa billah. Izgledali su kao lišće koje je cr rastočio. I ovo su neke vrste kazni koje je Allah subhanahu wa ta'ala poslao prijašnjim narodima. A naš gospodar ih je spomenuo u Kur'anu kako bi mi iz svega toga pouku primili. Stoga tijenje nabraćo, poručujem vama, a ujedno da prenesete svojim porodicama. Bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala i budite od onih koji će se odazvati njegovom pozivu. Nemojte se igrati da dozvolite sebi da kršite njegove granice. Nemojte dozvoliti sebi da propustite jedan namaz. Jer šta misliš da ti Allah uzme dušu onog momenta kada nisi obavio sabah? ili podne, ili ikindiju, ili akšam, ili jasiju. Kaže vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam, العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ugovor koji je između nas i njih je namaz pa koga ostavi učinio je nevjerstvo u najmanju ruku tjenjeni brate znaj da islamska ulema raspravlja je li musliman ili nije musliman dovoljno bi ti bilo musibeta ako propuštaš namaz da islamska ulema raspravlja o tebi jesi li musliman ili nisi a namaz je uistinu lahko obaviti i on je rahatluk za onoga koga obavlja. Ja sam jedne prilike spomenuo koliki je namaz rahatluk, kako je jedan švabu prihvatio islam. Kaže kad se nasikiram dobro, ja onda svoju glavu stavim na zemlju i tako se malo odmara, dok malo ne dođem sebi. Glavu stavi na zemlju i tako se odmara. Pa je jednog dana vidio jednog muslimana kako klanja i sav začuđen, divio sa njegovim pokretima. Kad je završio sa namazom, pita ga šta ti to radiš? Kaže, robujem svome gospodaru, obavljam molitvu. Otišao je sa njim u posjetu jednom islamskom centru, nakon čega je prihvatio islam. Jer kaže, pogledaj, ja sam instiktivno, tražio sam odmor na seždi. Tražio odmor na seždi, nevjernik. Bio nevjernik i tražio odmor, padajući svojim licem na tle a naš gospodar nam propisao pet dnevnih namaza da bi njemu robovali i da bi u istinu odmarali se u svome namazu. Molim uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi na pravi put, da rasvijetli naša srca ka islamu i cijenjeni brate, znaj da ono što je Allah pripremio na ahiretu daleko je žešće od svega onoga što možemo vidjeti na dunjaluku. Spomenut ću za kraj jedan hadith Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem je kaže da kada bi samo jedna kap drveta zekum, a drvo zekum je džehennemsko drvo sa kojeg će se nevjernici hraniti. Kaže, kada bi samo jedna kap drveta zekum pala na dunjaluk, uništila bi sve ljude na dunjaluku i sav život bi uništila. A to će biti hrana stanovnika džehennema. To će biti hrana stanovnika džehennema ovo sve što možemo vidjeti na Dunjaluku, sve vrste kazne To je ništa u odnosu na ono što čeka nesrećnike na ahiretu. وكم قد طال من أمل فلم يدركه آمله رأيت الحق لا يخفى ولا تخفى شواكله ألا تنظر لنفسك نفسك أي زاد أنت حامل لمنزل وحدة بين المقابر أنت نازله قصير السمك قد رصت عليك به جنادله بعيد تزاور الجيران Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je kaznio Šuajbov narod oblakom koji je pravio hladovinu. Kada je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala htio kazniti šuajbov narod, poslao im je veliku sušu, od koje im nisu koristile ni njihove kuće, niti im je koristila voda. Tako da su oni onda izlazili svojih kuća i tražili sebi hladovinu. Pa je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala poslao oblak koji je pravio hlad. I kada su to vidjeli, oni su se svi sakupili na jedno mjesto sakupili su se u tu hladovinu koju je poslao Allah subhanahu wa ta'ala putem ovog oblaka i kada su se svi sakupili na jedno mjesto uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ih je sve spalio to je bio njihov kraj Allah žele šanuhu i prije svega kaznio sušom koja je odnosila živote a na kraju svi su bili uništeni Allah subhanahu wa ta'ala je zatjerao u zemlju Karuna sa njegovim pristalicama. Karun se oholio na zemlji, sakupio je veliko blago, pa se oholio na zemlji. A uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je onima koji se ohole dao primjer kako završavaju oni koji se ohole na zemlji. Pa kaže uzvišeni, fa kasefna bihi wa bidarihi l'arba. Kaže, pa smo i njega i njegovu kuću zatjerali u zemlju uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala svojim robovima poručuje ovim kuranskim ajetom da se ne ohole na zemlji jer kraj svakog oholog i će u istinu biti tragičan mnogi se zapitkuju Allah subhanahu wa ta'ala je milosti prema svojim robovima on je svoju milost podijelio na sto dijelova od tih sto dijelova 99 je zadržao za sebe a samo jedan posto je podijelio na sva ostala stvorenja. Pa kako to da Allah subhanahu wa ta'ala tako žestoko kažnjava na dunjaluku? A šta će tek čekati nevjernike na sudnjem danu? Ovo su zapitkivanja mnogih ljudi. Znajte da Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje dobrote i svoje milosti prema nama dao nam je sve blagodati na uživanje. Stvorio nas u najljepšem liku i obliku. Dao nam sve ove blagodati da mi u njima uživamo jer životinje je Allah stvorio أسافله وكنت أراه مأهولا ولكن باد آهله وكل الاعتفاف الدهر معرضة مقاتله وما من مسلك إلا وريب الدهر شامله فيصرع من يصارعه وينضل من يناضله ينازل من يهم به وأحيانا يقاتله وأحيانا يؤخره وتارة لمن طلل أسائله معطلة منازله غدا ترأيته تنعى أعاليه أسافله لمن طلل أسائله معطلة منازله غدا ترأيته تنعى i bilje Allah Želešanhu daje da ga mi iskoristimo. Allah spušta kišu da se mi njome okoristimo. Stvorio je mjesec, stvorio je sunce da se mi time koristimo. Sve blagodati Allah subhanahu wa ta'ala je dao i svoje dobrote nama na uživanje. I znajte da Allah Želešanhu ima dvije vrste volje. Jedna od njih je al irada al kevnije kosmološka volja I ovo dobro zapamtite. Jer mnogi koji ovo nisu shvatili, vrču ih mnoge stvari. Allah subhanahu wa ta'ala ima dvije vrste volje. I rade keunija ili kosmološka volja njegova. On je htio da na ovoj zemlji ima i nevjernika i vjernika. Allah subhanahu wa ta'ala je htio da na ovoj zemlji ima oni koji će ga veličati i da ima oni koji će biti nevjernici. Allah subhanahu wa ta'ala je htio da u ovom pojavnom svijetu imamo alkohol, da imamo drogu, da imamo razvrat, da imamo sve ono što imamo u ovom pojavnom svijetu. I to je njegova kosmološka volja. Da je on htio da se to nalazi u ovom pojavnom svijetu. Ali nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala nam je poslao poslanike. O Allahovi robovi, vas gospodar, gospodar sedam nebesa i sedam zemalja, gospodar svega što postoji, je poslao poslanike i poslao knjige poslao je uputu čovječanstvu kako trebaju raditi. Iz toga ima njegova druga vrsta volje, to je el irade el šar'ije, njegova šariatska volja. Allah Đelešanu je tom šariatskom voljom zabranio svojim robovima da krše njegove granice. Jel tako? Zabranio je svojim robovima da piju alkohol. Zabranio je svojim robovima da se odaju razvratu. Zabranio je svojim robovima da se drogiraju. Zabranio je svojim robovima sve što je zabranio. I to je opet za njihovo dobro. Allah subhanahu wa ta'ala je svojom šariatskom voljom zabranio nam određene stvari i to je opet za naše dobro. A Allah subhanahu wa ta'ala će kazniti nevjernike. Mnoge je kaznio na dunjalu ko doživjeli su poniženje, a na ahiratu ih čeka nesnosna patnja. To je zbog toga što nisu slušali Allahovu šariatsku volju što se nisu držali granica koje je postavio uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Vjerovatno se pitate, a zašto je Allah kaznio ova prijašnja pokoljenja? Zašto je neke od njih kaznio potopom? Zašto je neke od njih kaznio munjom? Zašto je neke od njih zastrašujućim glasom kaznio? Zašto je neke kaznio zatjerivanjem u zemlju? Zašto je neke kaznio vatrom? I tako dalje, i tako dalje. Ima dosta uzroka zbog kojih je Allah subhanahu wa ta'ala kažnjavao prvi od tih uzroka i zapamtite jeste širk Allahu subhanahu wa ta'ala ovo je najveći uzročnik nesreće ljudi na dunjalu i na ahiretu širk Allahu subhanahu wa ta'ala veliki broj ovih pokoljenja jeste činio širk Allahu subhanahu wa ta'ala pa je Allah zbog toga kaznio zapamtite početak svih musibeta na dunjaluku početak svih musibeta za čovjeka i na dunjalku i na ahiretu jeste širk Allahu subhanahu wa ta'ala. A šta je to širk Allahu subhanahu wa ta'ala? Šta je srž širka pripisivanja Allahu subhanahu wa ta'ala druga? Mnogi čujete, svakodnevno se ponavlja, nemoj činiti širk Allahu zelešanu, nemoj činiti širk Allahu zelešanu, nemoj činiti širk Allahu zelešanu. A svaki dan, možda po nekoliko puta, učini se širk Allahu subhanahu wa ta'ala da čovjek i ne zna da je učinio širk Allahu zelešanu. Kada se širk pojavio? Allah subhanahu wa ta'ala je poslao Adama alaihi salatu wa salam sa čistim tevhidom i čistom vjerom u Allaha Đelešanuhu. Zapamtite, osnova u čovječanstvu je vjera u jednog jedinog Allaha subhanahu wa ta'ala. I svi poslanici su dolazili sa čistom vjerom u jednog jedinog Allaha Đelešanuhu. Kada se šir pojavio? Pojavio se tek u vrijeme Nuhovog naroda. I to šta su oni uradili? Umrla je jedna generacija među kojima je bilo dobrih ljudi pa je onda šeitan svojim pristalicama uljepšao. Kaže, oni su bili dobri ljudi, gdje se vi napravite njima mesđide na mjestu njihovih kaburova? Ha? Napravite mesđide na mjestu gdje se nalaze njihovi kaburovi. Pa su napravili mesđide na mezarima. Kao što i danas mnogi prave mesđide na mezarima. Napravili su mesđide na mezarima. Pa su kaže, gdje stavite vi i slike, pa da vas oni priposjećaju na stanje u kojem su oni živjeli, da vas oni počećaju na svoje ibadet pa da vi još bolje robujete Allahu dželle Đelešanu jer kad vidite kakvi su oni bili bili dobri ljudi pa i vi ćete tako robovati Allahu dželle Đelešanu kao što su i oni robovali pa kada je prošlo neko vrijeme šeitan je došao drugim pokoljenjima koja su došla i kaže im hajte vi napravite na tim mjestima gdje se nalaze njihove slike hajte vi sad napravite spomenike njima ha evo ih treba napraviti spomenike da bi došla sljedeća pokoljenja koja će činiti širka Allahu Đelešanu i obožavati i robovati tim kipovima. Vjerujte mi, braćo, mnogi se neće složiti sa mnom i negodovat će ovaj govor, ali znajte da je hak i da je istina. I danas su napravljeni spomenici kod naših džamija. I zapamtite, Allahu subhanahu wa ta'ala će svaki pojedinac odgovarati za to. Zapamtite da će doći pokoljenja, Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna, koja će učiti fatihu i tavafiti oko tih spomenika, koja će činiti širk na tim mjestima. Allah subhanahu wa ta'ala je poslao Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da se samo robuje Allahu zelešanuhu. Zašto čovjek da poseže za stvarima koje je Allah zelešanuhu zabranio? Zar nam nije dovoljno u našem šariatu? U našem šariatu imamo sve ono što nam je dovoljno da robujemo Allahu zelešanuhu. Zašto izlaziti iz okvira šariata? Zašto kršiti Allahove granice? Zašto udovoljavati šeitanu njegovim pristalicama? Pa kažu, ne, ne treba to tako, trebamo da mi imamo spomin. Isto su rekli i pristalice oni koji su obožavali u vrijeme Nuh alaihi salatu wa salam ove dobre ljude. Wa kalu, la tadarunna alihatakum, wa la tadarunna, vaddan, wa la suvahan, wa la jagusa, wa ja'uqa, wa nasra. Kažu, nemojte vi ostaviti svoja božanstva. Nemojte ostaviti ni vedda, ni Suva'a, ni Agusa, ni Auqa, ni Nesra. Ovo su bili dobri ljudi u vrijeme Nuha, alaihi salatu wasalam, iz Nuhovog naroda. Pa kaže, nemojte ostaviti svoje božanstva i nemojte ostaviti ni Vezda, ni Suva'a, ni Agusa, ni Auqa, ni Nesra. Nemojte ih ostaviti. Isto danas kaže, nemojte vi slušati šta ti govore. To su naši, to su naši, to su naši. Rahim Allahul džami'a. الذين ماتوا على الحق da se Allah žele šanuhu smiluje svima koji su poginuli za istinu. Ali ono što je zabranjeno, zabranjeno je. Neko će kazati, zar oni nisu zaradili da im mi spomen podignemo. Allahu poslanih sallallahu alaihi ve sellem, najbolji insan koji je došao na zemlju, zabranio je svojim ashabima da dižu spomenike na njegovom kaboru. Rasul sallallahu alaihi ve sellem je zabranio da se njegov kabur uzme svetkovinom, i mjestom za obožavanje. Resul sallallahu alaihi ve sellem. Šta je sa ostalima? O ostalima ne treba vam apsolutno ni pričat. Cijenjena braćo, bojimo se Allaha subhanahu wa ta'ala i čvrsto se držimo granica koje je on postavio. Nemojmo izlaziti iz okvira šarijata jer nam to neće donijeti nikakvu korist na dunjaluku, a kamoli na ahiretu. Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio Adama alaihi salatu wa salam svojom rukom od ilovače poslao ga sa tevhidom, sa čistom vjerom u Allaha subhanahu wa ta'ala. Nije Adem nastao od majmuna, kao što to smatraju neki majmuni. Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio Adama alaihi salatu wa salam i poslao ga sa tevhidom. Otkud teorija da čovjek može nastati od majmuna? Allaha mi uzvišenu da je nekad čovjek nastao od majmuna, valjda bi jednog dana u zološkom vrtu osvanuo čovjek od onoliko majmuna koji danas žive na Dunjaluku niko još nije zapamtio u vrijeme ove tehnologije da je nastao čovjek od majmuna valjda bi oni majmuni koji smatraju da je čovjek nastao od majmuna danas unaprijedili tehnologiju i proizvodili od majmuna ljude ali Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio čovjeka i stvorio je majmuna kao životinju a čovjek u istinu nije nastao od majmuna mnogi ljudi u današnje vrijeme zapadaju u širk Braćo, ni ovom prilikom ne mogu da zaobiđem ovo, a da ne kažem. Jer žao mi je, kada gledam masu našeg naroda, pliva u širku i kufru Allahu subhanahu wa ta'ala, a nada se izbavljenju od Allahove kazne. Neke od njih vidite kako odlaze gatarima i vraćarima da im proriču sudbinu. Neke od njih vidite kako vjeruju da matka donosi sreću ili da ti nanosi štetu mačka jadnica preletjela preko puta Pa on stane i parkira se pored puta Da neko drugi prođe da on ne prođe Ili ako ide pješice Stane pa vrati se nekoliko koraka nazad Pa pljuje lijevo desno i naprijed i nazad Ne bi li nekako otklonio štetu Vala haula vala kuvata illa billah I mačka ne može mirna biti na ulici Širk se uvukao u ljude Neki smatraju da crvena boja Spriječava urok Opet drugi smatraju da potkovica ili grif donosi sreću. Pa ih kuju po svojim kućama, po svojim vratima, po svojim štalama, po svojim vozilima i na ostala mjesta ih stavljaju. Vala haura vala kuvata illa billah. O Allahu robe imaš li pamet? Je li ti Allah podario pamet? Jesi li vidio da su kovači najsrećni ljudi? Valjda bi oni bili srećni od onih koji nose jednu potkovicu jer se u njihovim kovacnicama nalazi na desetine i desetine potkovica. Valjda bi konji bili srećni od ovih koji hodaju na dvije noge da potkovica donosi sreću. Allah subhanahu wa ta'ala je dao sreću u tevhidu. Zapamtite, sreća je u tevhidu. U robovanju Allahu subhanahu wa ta'ala. Ko želi istinsku sreću, zapamtite, neće je naći mimo vjere u Allaha zilrešanuhu. Ne treba ići lutati. Kao što niko od nas, kada hoće da kupi lijekove, neće otići u željezaru i traziti lijekove nego će otići u apoteku i tražiti lijekove. Tražimo sreću na mjestu gdje je ona, a ona je istinski u vjeri u Allaha subhanahu wa ta'ala. Što više budeš robava Allahu Đelešanuhu, sve će sreću sreću osjećati i sve ćeš srećni biti na dunjaluku. A naravno, zato ćeš biti nagrađen i na ahiretu. Neki su sebi uzeli za pravo da ispunjavaju želje ljudima. Pa su oni miskini otvorili svoje kovčege i svoje kofere koje imaju po svojim kućama, čekajući da im neko dođe i kaže svoju želju pa kada im kaže svoju želju strpaju u te svoje korčage i onda odlaze ajva vas u neke podzemne hodnike i sobe da im ajva vas ispunjava želje wala hawla wala quwata illa billah ovo nema ni u ruskim bajkama a kamali u stvarnosti Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji uslišava dole svojim robovima Allahu robe digni ruke Allahu djelešanuhu digni ruke onome koji vrata svoja ne zatvara Digni ruke onome koji traži onoga ko se kaje. Digni ruke onome koji ne odbija dovu svoga roba. Zašto tražiti želju? Zašto tražiti pomoć od onih koji ni sami sebi pomoći ne mogu? Opet neki jedva čekaju da iziđe časopis da mogu pročitati šta će biti za raka, šta će biti za škorpiju, šta će biti za bika, šta će biti za ovna i šta će biti za ostale životinje jedva čekaju da iziđe horoskop pa da pročitaju šta će im se desiti u narednoj hef vala havla vala kuvata illa billah braćo pa zar insan u istinu može do te mjere otići u dalale zar u istinu onaj kome je Allah dao pamet može vjerovati onome koje je sastavio onaj horoskop zar u istinu onaj čovjek koji u to povjeruje zar u istinu on ima pamet cijenjena braćo ne treba ti niko kazati da ćeš se posvađati sa svojom ženom kao što to napiše u horosku, posvađaće se sa svojom simpatijom. Posvađaće se sa svojim partnerom. Da ćeš se posvađati sa svojom ženom, ne treba ti niko govoriti. Zato što se ljudi obično svađaju sa svojim ženama. Obično ima neke prepirke, neke rasprave i na kraju kada je sve će se dobro završiti. Neko će ti doći, neko će ti otići. Allah mi uvijek će neko dolazi i neko odlazi. Zadeći će te nešto srećno. On šitavo vrijeme samo čeka šta će ga nešto srećno pogoditi. Čim ga pogodi, evo ga kazi je pogodilo. Zadeci ćete nešto nesrećno. On njemu vjeruje kad mu kaže, zašto, brate mili, zar nije tvoja svakodnevnica da se pogodi nešto lijepo, da se pogodi nešto ružno. To je tvoja svakodnevnica. Nemoj dozvoliti da se neko igra sa tvojim mozgom. Nemoj dozvoliti da neko drugi manipuliše sa tvojim mozgom. O Allahov robe, robuj svome gospodaru, a nemoj robovati onima koji izmišljaju i proriču sudbinu. Znaj da je istinska sreća u robovanju samo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Neki pak vjeruju da im sreću može donijeti zvijezda ili mjesec ili neka druga planeta u ovom kosmos. A opet ima i oni koji vjeruju onima koji razbacuju grah. Pa koliko žena prljakne grah, toliko ćeš imati sreće ili nesreći Ili koliko žena gustu kahu zalije, toliko puteva i toliko sreći. Braćo, upozoravajte svoje supruge, svoje majke i svoje komšije i komšinice da se okanu gatanja, kaže vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu koga prenosi Abu Musa radijallahu anhu da je rekao je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem troje neće ući u džennet, poslušajte ih. Notorni pijanica, onaj koji kida rodinske veze, i onaj koji vjeruje u sihr. Ko dođe vrat pa pita o nečemu, a zatim mu povjeruje ono što on kaže, nećemo namaz biti primjen 40 dana. Mora da klanja, obavezen da klanja. Obavezen je da taj fard skine sa svojih leđa, ali mu namaz njegov neće biti primljen. Ko dođe vratu, a zatim pita o nečemu, a zatim mu povjeruje ono što on kaže, nećemo namaz biti primljen 40 dana. U drugom hadisu kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, ko ode vraćaru, E. proricatelju budućnosti i vjerujemo ono što on kaže on je zanijekao ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam a šta je objavljeno Rasulu sallallahu alaihi wa sallam objavljen je Kur'an zanijekao je Kur'an zanijekao je objavu toga odlazak gatarima i vraćarima, vjerovanje ono što oni kažu, vjerovanje u horoskope, razjevanje strava i svi ostali šeitanluci koji su došli ovome ummetu su zabranjeni. Allah subhanahu wa ta'ala ti je poslao uputu i nemoj biti od onih koji kažu kada čovjek tone, on se iza slamku hvata, pa onda radi što je dozvoljeno i što je zabranjeno. Sjenjeni brate, bolje ti je pošteno i časno, umri u tevhidu, nego da umreš nečasno i u širku. Bolje je, ako te Allah subhanahu wa ta'ala nesim iskušao, bolje ti je da umreš čestito i pošteno, robujući svome gospodaru, a opet ćeš umrijeti. I ako odeš njima, umrijećeš, jer te ne može smrt zaobići šta ćeš kazati svome gospodaru? Da si zanijekao ono s čime je došao Resul sallallahu alaihi wasallam, a da si vjerovao onima koji lažu na Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kaže Resul sallallahu alaihi wasallam u još jednom hadisu, nije od nas onaj ko čita sudbinu, ili mu se čita sudbina, ko gata, ili mu se gata, pravi sihr, ili se za njega pravi. Onaj ko dođe vraćaru i povjerujemo ono što on kaže, zanijekao je ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. sallam. Pogledajte koje su ovo opasne prijetnje za one koji vjeruju u gasarima i vračarima. Da nas Allah Đelešanuhu sačuva ove opasne bolesti i nas i naše porodice. Uzvišnog Allaha Đelešanuhu molim da očisti naša prsa od širka i kufra i njegovih primjesa i Allaha molim da nas jedini u islamu i čistom se uživu Allaha subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا كل ذي عمل بأن الله سائله فأسرع فائدا بالخير قائله وفاعله ليعلم كل ذي عمل بأن الله سائل فأسرع فائدا للخير قائل وفاعل فأسرع فائدا يا نفس لله توبي واستغفري من ذنوبي يا نفس لله توبي واستغفري من ذنوبي فقد بدت شمس عمري كامل نحو الغروب أبنيت عمري حربا مع الهوى والخطوب أفنيت عمري يا حربا مع الهوى والخطوب مع الهوى والخطوب لقد خسرت شبابي كما خسرت حروبي فقد خسرت شبابي كما خسرت حروبي وقد ضللت طريقي وضللتني دروبي ملكت عودي لرشد أنا الأعوان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فردي أوزرك uzrok كوي nesreće i prvi uzrok zbog kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala kažnjavao prijašnje narode. Drugi grijez koji opet proizilazi iz širka, od širka i kufra kreću svi ostali. Jer onaj ko nema vjere u Allaha subhanahu wa ta'ala, on će se onda i oholiti. Pa je druga vrsta grija zbog koje je Allah zelešanu kažnjavao prijašnje narode, oholost. Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, u hadisu koji je strah i trepe za svako ko želi spas. Slušajte šta je oholost. Al kibru bataru l-haq wa gamtu nas. Kibur ili oholost je odbijanje istine i ponižavanje ljudi. Odbijanje istine i ponižavanje ljudi. Koliko je oni koji kada budu upozoreni istinom, zakreću glavu od istine, ne žele da poslušaju istinu, niti žele da rade ono što im se poručuje, nego nijeću istinu i čak šta više ohole se nad ljudima, pa ponižavaju ljude, a imamo nekoliko vrsta tog ponižavanja. Prva vrsta oholosti jeste da se čovjek oholi nad Allahom subhanahu wa ta'ala. Ko je taj ko je uspio ako se oholio nad Allahom djelešanuhu? A oholost prema Allahu subhanahu wa ta'ala je odbijanje da se slijedi ono što Allah naređuje i da se koni onoga što on zabrani. Odbijanje istine kada je u pitanju Allahova naredba i Allahova zabrana i neslijedjenje onoga što Allah naređuje i neklonjenje onoga što Allah zabranjuje jeste oholost prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Druga vrsta oholosti jeste oholost prema poslanicima, oholost prema prije svega poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. A to je odbijanje onoga s je on došao. Odbijanje onoga s je on došao i neslijedjenje njegovih poruka i na ostavljanje onoga što je on zabranio. I treća vrsta oholosti jeste oholost prema ljudima. Oholost prema onima koji su niži od njega. A ljudi danas u ovo vrijeme počesto se ohole prema onima koji su niži od njih pa ih ismijavaju, ponižavaju i ne podaštavaju ih želeći time smanjiti od njihove vrijednosti. Kaže uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Oni koji zoholosti neće da mi se klanjaju, ući će sigurno u džahannam poniženi. Treća vrsta greha zbog koje Allah Đelešanu kažnjava u priješnje narode jeste ugonjenje u laž poslanika te poricanje ajeta i poricanje proživljenja. Jasno je ugonjenje u last poslanika. Svi oni koji postupaju suprotno naređenju Rasula sallallahu alaihi wa sallam ugone ga u las. Ovo je samo jedna vrsta ugonjenja u las Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Zatim poricanje ajeta i treća vrsta poricanje proživljenja. Allah subhanahu wa ta'ala nas je stvorio. On je taj koji će nas usmrtiti i on je taj koji će nas ponovo oživjeti. Ima jedna skupina ljudi, čak među onima koji padaju Allahu na seždu, koji govore, ma deba, nije se niko od tada vratio, dajte da mi malo proživimo na ovom svijetu. Ove riječi su riječi koje izvode čovjeka iz okvira islama. Braćo, upozorimo svakog onog od koga čujemo ove riječi. Jer su ove riječi, riječi koje izvode čovjeka iz okvira islama. Negira proživljenje, a vjerovanje u proživljenje je jedan od jedan od imanskih šarta četvrta vrsta greha zbog koje je Allah subhanahu wa ta'ala kažnjavao prijašnje narode jeste ismijavanje sa poslanicima i njihovim sredbenicima a peti je uznemiravanje poslanika i njihovih sredbenika na koje sve načine su ismijavali i poslanike i njihove sredbenike to je dobro poznat potvarali su ih sa sihrom potvarali su ih sa ludilom, potvarali su ih da pričaju priče drevnih naroda, potvarali su ih sa raznim vrstama potvora. Ali za kraj želim da spomenem riječi uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا oni koji ezijete, koji uznemiravaju Allaha i njegovog poslanika, Allah dželle šanuhu će ih prokleti u životu na ovom svijetu i na ahiretu a pripremit će im patnju sramnu. Allah subhanahu wa ta'ala će im pripremiti sramnu patnju. Man aada li velijan, faqad adantuhu bil harb. Ko uznemiri moga velija, kako to kaže Allah subhanahu wa ta'ala u hadithi kusi, ja sam mu objavio rat, faqad adantuhu bil harb. Niko neće uspjeti ko bude uznemiravao Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Stoga cijenjena braćo, dobro povedimo računa o svojim vjeznicima. Imam običaj kazat, ako ne znaš pametno pričat, znaš onda bar pametno šutit. Onda znaš bar pametno šutit. Ne vrijeđaj Allaha i njegovog Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Ne vrijeđaj one koji padaju Allahu na seždu. Bojte uzvišnog Allaha djelešanuhu istinskom bogobojaznošću i ne umiri nikako drugačije osim kao musliman ono što ste čuli, prenesite svojim porodicama i svojoj rodbini. To je emanet na vašim leđima. I vi ćete biti pitani za sebe i za svoje porodice. Jer vam kaže vaš gospodar, Ja i hladine amenu, ku anfusakum wa ahlikum naron wa an-nas bil hijara. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha dželle djelešanuhu, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Stoga bojimo se uzvišnog Allaha Đelešanuhu i pripremajmo se za dan obračuna. Pripremajmo se za dan u kojem ćemo biti vraćeni pred Allaha subhanahu wa ta'ala. ومن كنا نعامل ومن كنا له إلفا قليلا ما نزايل فحل محلة من حلها صرمت حبائله فلا إن المني كمنهل والخلق ناهله أواخر من ترى تفنى كما فنيت أوائله لعمرك ما استوى في الأمر عالمه وجاهله ليعلم كل ذي عمل بأن الله سائله فأسرع فائدا للخير قائله وفاعله ليعلم كل ذي عمل بأن الله سائل فأسرع فائدا بالخير قائل وفاعل